Jere, Jy is my God. Ek wil prijs in die naam groot maak. Jy het asemrovende dinge gedoen, die dinge wat u lang gelede reeds beplan het, het u stiptelik en volgens een woord uitgevoer. Jy het die grootstede in mirasies verander en hulle versterkte mire afgebreek. Die prachtige paleise van die vijand wordt platgevee en zal nooit herbou word nie. Daarom zal die mensen van die sterkste nasies die almag erken en zelfs die vreedste zal vir u ontzag hee. U beskerm die armes, die hulpeloses kom soek by u wegkruiplek. U het vir hulle skuilen gebied teen die maag van die storm en skadeweer gegeet teen die hitte van die son. Die aanval van die vrede vijand is soos een ijzige winterstorm wat genadeloos op alles neerkom, of soos die skreeende hitte van die zon in die woestijn. Jy het die oorlogskrete van die vijand laat ophou en die oorwillingsedere van die vreetaard laat verdwijn, die hitte van die zon laat verdwijn. Op die berg Sion gaan die Heere die Almachtige een feestmaal voorbereid voor al die volken van die wereld. Daar sal een oorvloed heerlijke koos en die beste wijn wees. Hier op die berg zal die Heere die wolk van onheil wat oor die volken gehang het, wegvat as oor die doek wat hulle oor hulle gezichten gedra het as teken van hulle rouw en hartseer. Hij zal die dood verewig vernietig en die trane afdroog. Die Heere sal een einde maak aan die vernedering wat sy volk oor die wereld moes verdier. Die Heere het dit gesê, wanneer dit gebeur, zal allemaal sê, kijk, so tree ons God op, ons het op hom vertrouw en hij het ons verlos. Dit is die Heere op wie ons vertrouw het. Kom ons je bel en juig omdat hij ons gereed heeft. Die mag van die Jere zal hier op die berg Sion bewijs word wanneer Moab aan die voet van die berg vertrap word soos stoppelstrooi dier die beeste in die missen getrap word. Hulle zal alles in hulle vermoe doen om weg te komen. hulle sal hulle hande uitsteek soos iemand wat bezig is om te verdring, maar ten spijt van hulle uitgestrekte hande zal die Jere hulle verneder en hulle aan hulle lood oorlaat. Hy sal Moab te sterk meer gelijk met die grond afbreken.